William en ek elke woensdag aand om 6 uur waar ek jou een blik op die misdaadige onderwereld gaan gee. Goeienavond, dit is net na 6 en is weer tyd vir Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. So skuif reg en word lekker gemakkelijk en keir lekker saam met my vir die volgende uur. En dan wil ek net lekker uh, welkom sê daar vir Corrie en vir Betsy wat saamluister en al die ander mense en as julle wil saamgesels, skakel in daar by Net Radio SA se Skype kletsgroep. Dit is soos die backstage pass om eh, met ons lekker te kan saamkuier. Nou vandag gaan ek met jou gesels oor kybermisdaad, of soos ons het beter ken, cybercrime. Dit is nou die misdaad wat gepleeg word via die internet. Cybercrime is een weie studieveld, maar die types wat ons die beste ken, is is waar jou geld dier middel van slenters uit jou bankrekening getrek word. Ander types is identiteitsbedrog en om in te breek by een persoonse rekenaar of om sy sociale media rekeninge by, by in te breek en sovoorts. Nou vandag gaan ek verder met die gesels waar ek verlede week gehad het aangaande kybermisdaad en die cybercrimes. Nou, en die cybercrimes bill wat op 9 december 2016 in die staatskorant gepubliseer is. Die wet is in Engels geskryf, so ek gaan die dele in die wet in Engels aanhaal. Nou die internet is een nieuwe wereld waarin ons allemaal beweeg. Dit is een wereld waar skirke in die skadewees skuil recht om jou te oorrompel. Min mense weet ook van die dark web. Nou die dark web is een plek waar al die onwettighede ongestoord aangaan. Daar kry jy webwerwe waar jy enige dwellum online kan bestel, en dit tot voor jou deur laat koerier, tot webwerwe waar jy snafflix en selfs snafpon kan sien. Jy kan selfs kinderpornografie ongestoord daar kyk, so siek soos het mag wees. As het onwettig is en online kan doen, kan jy dit in die daakweb kry en doen. Voor diegene wat nie weet nie, een snafflik is een video of een videogreep waar een mens kan sien hoe een ander persoon gemartel en doodgemaak word. En dan snafpon is net dit, uh, waar hulle uh, eh, movie grepe of movies het, waar jy kan sien hoe een persoon seksueel misbruik word en dan daarna vermoor word of vermoor word en terwyl die persoon na sy doodsnikke gaan en die laaste asem uitblad, dan seksueel mishandel word. So dit is al daardie type goed wat een mens in die dark web kan kry. En die dark web is precies daar waar die internet is. Dit is net een gedeelte van die internet waar ons normale mense nie toegang kan kry nie. Jy moet speciale kennis hee en een speciale app hee om visies daar in te gaan. Maar as jy eers daar is, moet jy ook pas op, want daar is baie, baie skelmskirke wat daar rond is en kyk waar hulle vir jou kan kry en jou rekenaar kan oorvat of jou internet toegang kan kry. So dis werkelijk soos om 'n donker, donker woud in die middel van die nacht in te loop, sonder enige wapen en waar daar wilde diere en ongediertes is wat jou kan aanval. Dis precies die selfde as jy daar in die dark web sou betree. So nie plek waar ek voel een persoon moet gaan experimenteer nie. So die internet is werkelijk een interessante en gevaarlike plek. Dit is hoekom hier die wet geskryf is. Nou kom ek gaan kyk gauw weer wat die doel van hier die wet is. Nou die doel van die wet, en ek haal aan in Engels, is to create offenses and impose penalties which have a bearing on cybercrime, to criminalize the distribution of data, messages, which is harmful, and to provide for interim protection orders, which to further regulate jurisdiction in respect of cybercrimes, to further regulate this powers to investigate cybercrimes, to further regulate aspects relating to mutual assistance in respect of the investigation of cybercrime, to provide for the establishment of a 24-7 point of contact, to further provide for the proof of certain facts by affidavit, to impose obligations on electronic communication service providers, and financial institutions to assist in the investigation of cybercrimes and to report cybercrimes, to provide for the establishment of structures to promote cybersecurity and capacity building, to regulate the identification and declaration of critical information infrastructures and measures to protect critical information infrastructures to provide that the executive may enter into agreements with foreign states to promote cybersecurity to delete and amend provisions of certain laws and to provide for matters connected therewith. Nou, dit klink na een goeie doel. Nou, kom ons gaan kyk hoe die wet beoog om dit te doen. Want ek het verlede week gesê dat slechts dier jou wagwoord bekend te maak of vir iemand te gee of om data te skuif of af te laai of om programme te kraak, die kinders deesdaas dat ken, ken as om die programme te hek, en, uh, en dit is, en om te sê, dat dit misdaad is, kan jy selfs tronkstraf vanaf 5 jaar tot 15 jaar opgelee word. Selfs die besit van hierdie gekraakte programme kan, is onwettig en kan jou tronkstraf van 5 tot 15 jaar opgelee word. So al hierdie speeliekies wat so duur is om in die winkel te koop, wat die kinder so graag vinnig gauw hek of hulle krij een gehekte kopie dit is onwettig om daar die programme te besit, en so jy gevang word, dan kan jy zwaar tronkstrawe opgeleef word. Nou voor ek verder gaan, kyk na hierdie interessante wet, gaan ek jou trakteer op een muziekbreek, en ek speel vir jou vir Ciara met Painted Black en Sian Zijn met Dusk Till Dawn. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Your life in the daytime is over. There's eyes on you everywhere. You know that, right? I'm watching you. My crew's watching you. You know your little homies? They pissed off. They mad at you, bruh. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are. You don't know me. We were shot like a jacket, so do yours. Eh? We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise me in Crime Time met William en ek, elke woensdag aand om 6 uur, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwereld gaan gee. Dit was Ciara met Painted Black en Sia en Zijn met Dusk Till Dawn en ek is William met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Nou, uh, ek wonder of jy opgetel het oor wat gesê is daar in die liekie From Dusk Till Dawn uh, die man het vaar vir die ander man gesê, dat hy word opgehou, hulle weet wie hy is, hulle weet precies wie hy is, en is een baie subtiele boodskap, wat hy daar geen baie min mense besef werkelijk wat het beteken. Gaan sit een bykie terug en dink, wat pos jy als online? Wat se foto's sit jy op Facebook? Wat se inlichting van jou is beskikbaar op Facebook? En op media soos Twitter? Twitter? jou hele lewe is daarop. As ek een persoon gaan soek, gaan ek precies weet wie jy is, dier net een bykie naar van jou posse te lees, te gaan kyk waar het jy gewerk, te gaan kyk waar het jy groot geword, te kyk waar jy nou bly, en om te gaan kyk, ek weet precies hoe lyk jou kinders, as jy het, ek weet precies hoe lyk jou man, hoe lyk jou huidige mansvriend, of jou huidige meisievriend, jy kan check in, wat een baie gevaarlike ding is, want ek weet precies waar jy elke oomlik van die dag is, as jy check-in. Ek weet waar jy gaan wees, ek kan selfs bepaal waar jou volgende stop gaan wees. So mens moet versichtig wees wat jy online pos, want ek het al selfs baie skelm misdadigers, wat vir die politie al vir baie lang tyde weggekryp het, opgespoor en gearresteer bloot oor goed wat hulle self of hulle vrouwens, of vriendinne of selfs kinders gepos het op een plek soos Facebook, kon ek precies bepaal waar daar die persoon nou bly en wat er kring hy beweeg, in wat er strate en wat er winkelcentrums ek om dalk kan raakloop. So wees versichtig, sonder dat jy dit weet, word jy wel elke dag op die internet dopgehou en weet mense werkelijk als van jou af. En is het baie makkelijk om als van jou te weet. So, dink een bykie daar Nou vanavond gesels ek met jou juist oor kybermisdaad. Voor die breek het ek jou geheer verfris aangaande verlede weekse program en ook vertel van die dark web wat die internetse dark side is. Nou gaan nou voort om te kyk na wat die wet sê aangaande skadelike communicatie via die internet. En dit is iets waar meeste van ons dalk al reeds een slagoffer van was, of dalk selfs het al gedoen het teenoor een ander persoon. Kom ons kyk wat gaan sê die wet oor malicious communications. Dit is artikel 16 van die wet en het sê data message which incites damage to property or violence. Any person who unlawfully makes available, broadcasts or distributes by means of a computer system a data message to a specific person, group of persons, or the general public with the intention to incite the causing of any damage to any property belonging to or violence against a person or a group of persons is guilty of an offense. Nou, hoeveel sulke boodskappe het nie al in die laaste twee weke gegeven nie die ronde gedoen aangaande die nieuwe grondhervormings sonder compensatie nie. Ga kyk een bykie op Facebook wat die mense daar geskryf het, die haat die wat hulle oor mekaar uitgespreek het. Mense wat sê dat sekere bevolkingsgroepen in ons land moet uitgemoor word. Hier die wet sê dit is onwettig en jy is skuldig aan een misdaad. En al die partij is skuldig hieraan. En nou bedoel ek nie net politieke partijen nie. Ek bedoel Jan Publiek ook, gaan kyk maar op die sociale media, hoe hier die artikel oortree is die laaste twee weke. Dan gaan ons kyk na data message which is harmful, artikel 17. Any person who unlawfully and intentionally makes available, broadcasts or distributes by means of a computer system a data message which is harmful, is guilty of an offense. For purposes of subsection 1, a data message is harmful when it threatens a person with damage to any property belonging to or violence against that person, or damage to any property belonging to or violence against any member of the family or household of the person or any other person in a close relationship with the person if it threatens a group of persons with damage to any property belonging to or violence against a group of persons or any identified person forming part of the group of persons or who is associated with a group of persons. If it intimidates, encourages, or harasses a person to harm himself or herself or any other person or if it is inherently false in nature and it is aimed at causing mental, psychological, physical or economic harm to a specific person or a group of persons. And a reasonable person in possession of the same information and with regard to all the circumstances would regard the data message as harmful. So, dit is as jy enig iets op die internet, het sê of het Facebook of Whatsapp of SMS is, of Twitter, of enige van daardie platforms, stuur waar jy dit gaan veroorzaak dat een persoon sy eiendom, of hy homself, of ander mense, of die mense wie saam met hom bly, kan seer kry, dan is jy skuldig aan een misdaad. En dit gebeur redelijk baie. Net een paar daad terug is ek dier een vriendin gevra om haar asjeblief te help met een man wat haar nie wil uitlos op sociale medias en op haar WhatsApp en op haar SMS'e nie, waar hy haar die heel tyd slecht sê en selfs haar bezigheid afkraak in die media, net omdat sy nie met hom een verhouding wil heen nie. En het het vir my weer gekos om met die man te gaan praat en hier die wet onder sy aandacht te bring, so hy die skrik op die lijf gejaag kan word en haar net asjeblief kan uitlos dit gebeur redelijk baie, dit is nie iets wat nooit gebeur of selde gebeur nie, dit is iets wat mense doen en nie eers dink aan die gevolge van wat hulle doen nie, want jy is kwaad vir een ander persoon, of jy wil nie een ander persoon uitloos nie. Dan kom ons kyk na artikel 18, Distribution of Data Message of Intimate Image Without Consent. 8.1, Any person who unlawfully and intentionally makes available broadcasts or distributes by means of a computer system a data message of an intimate image of an identifiable person knowing that the person depicted in the image did not give his or her consent to the making available, broadcasting or distribution of the data message is guilty of an offense. For purpose of subsection 1, intimate image means a visual depiction of a person made by any means under circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy and in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region, or in the case of a female, her breasts. Nou hierdie gebruik is deesda ook aan die orde van die dag, wanneer een paarkie opbreek, of een man en vrou skye, dan sal een van die partije intieme foto's op sociale media post om die ander persoon te verklein neer en seer te maak. Nou vir mense wat beoog om dit te doen oppas, dis baie onwettig. En daarmee saam moet ek die waarschuwing gee dat wees versichtig wat sy foto's jy vir ander persoon stuur oor die media. Want as het op die internet is, is het uit. Dit kan enige plek na toe gestuur word en as een ander persoon dit het, het jy geen beheer oor wat die persoon met daar die foto's of videomateriaal doen nie. En as het eers op die internet is, dan is dit uit. Mense stuur dit aan en dit bereik miljoene mense letterlik binnen minute. En dan vooral die, die dames, die mans is so graag om hulle te oorreed om te naakte of kaal foto's en video's te stuur, en jy is ons in een verhouding met hom, en jy vertrouw hom, en jy stuur die foto's of met die videomateriaal, en dan gaan hy, en as jy, hy kwaad is vir jou, jy het hom gelos, dan gaan hy en hy verspreid die videomateriaal, en dan is het onwettig. Dit kost dan nou van jou om een saak te gaan maak, dat het opgevolg kan word, maar, maar, ten daarie tyd is die skade reeds gedoen. So, wees maar versichtig vir wie jy wat stuur op die internet. Nou kom ons gaan kyk na artikel 19. Dis order to protect complainant pending finalization of criminal proceedings. Hierdie gaan nou oor dat wanneer jy een saak gemaakt het, eh, jy het nou by voorbeeld van my uh, intieme foto's versprei op die internet en ek het een klachte gaan le en gesê, jy moet my asseblief uitloos. Dan gaan artikel 19 inkom om te sê wat als gedoen kan word om my te beskerm. Dan nou kom ons sê artikel 19.1 A complainant who lays a charge with the South African Police Service that an offence contemplated in section 16, 17 or 18 has allegedly been committed against him or her may on an ex parte basis in the prescribed form and manner apply to a magistrate's court for an order pending the finalization of the criminal proceedings. to a Prohibit any person from further making available, broadcasting, or distributing the data message contemplated in section 16, 17, or 18, which relates to the charge, or order an electronic communication service provider or person in control of a computer system to remove, to remove or disable access to the data message in question. 2. The court must as soon as is reasonable possible consider an application submitted to it in terms of subsection 1 and may for that purpose consider any additional evidence it deems fit, including oral evidence or evidence by affidavit, which must form part of the record of proceedings. Met ander woorde, as jy in verklaring wil hee met die hof aanvaar, dan moet daar die verklaring dier die hof aanvaar word en dit moet ingelees word in die rekord van die hof. As een mens dan natuurlijk nou moeilikse getuinis gaan afleid, dan word in elk geval ingelees in die rekord, maar daar die getuinis wat die landroos moet aanhoor of moet oorweeg, moet ingelees word of ingaan in die rekord van die hof. Kom ons gaan kyk dan na subartikel If the court is satisfied that there is a prima facie evidence that the data message in question constitute an offence as contemplated in section 16, 17 or 18, the court may issue the order referred to in subsection 1 in the prescribed form. The order must be served on the person referred to in subsection 1a or electronic communication service provider or person referred to in subsection 1b in the prescribed form and manner, provided that if the court is satisfied that the order cannot be served in the prescribed form and manner, the court may make an order allowing service to be effected in the manner specified in that order. An order referred to in subsection 1 is of force and effect from the time it is issued by the court and the existence thereof has been brought to the attention of the person referred to in subsection 1a or electronic communication service provider or persons referred to in subsection 1b. In ander woorde, indien so'n bevel gemaakt is om te sê die persoon wat die misdaad pleeg moet onmiddellik ophou daarmee, of die dienstverskaffer wie die persoon gebruik om die boodskap te stuur, word beveel om daar die boodskap nie verder te laat aanstuur nie. Daar die bevel is eers in werking, wanneer die verdachte persoon bewus is van die bevel. Met ander woorde, die bevel moet eers op daardie persoon gedien word, fysisk, hy moet weet van die bevel, of op daardie dienstverskaffer fysisk gedien word. Ek kan vir jouself indink, dit maak dit baie moeilik, wanneer die persoon wat die misdaad pleeg in een ander land sit, of in een ander provincie sit, want daar gaan tyd voorbij gaan, baie tyd voorbij gaan, om daarie persoon persoonlik in kennis te stel van die bestaan van so'n bevel. As jylle subartikel 6, A person referred to in subsection 1A or electronic communication service provider in person referred to in subsection 1B may within 30 days after the order has been served on him or her in terms of subsection 4, upon notice to the magistrate court concerned in the prescribed form and manner apply to the court for the setting aside or amendment of the order referred to in subsection 1. So die verdachte het 30 daartijd om terug te gaan naar die hof toe en te sê nee, ek stem nie saam met wat hier gesê is nie en hy kan vraag dat die bevel terseide gestel word of dat daar veranderinge aangebring word aan die bevel. The court must, as soon as reasonably possible, consider an application submitted to it in terms of subsection 6 and may for that purpose consider such additional evidence as it deems fit, including oral evidence or evidence by affidavit, which shall form part of the record of the proceedings. The court may for purpose of subsection 2 and 7 in this prescribed manner cause to be subpoenaed any person as a witness at those proceedings or to provide any book, document, or object if the evidence of that person or book, document, or object appears to the court essential to the just decision of the case. Any person or electronic communication service provider who fails to comply with an order referred to in subsection 5 is guilty of an offense. Any person who is subpoenaed in terms of subsection 8 to attend proceedings and who fails to attend or to remain in attendance appear at the place and in the date and time to which the proceedings in question may be adjourned. Remain in attendance at those proceedings as so adjourned or produce any book, document or object specified in the subpoena is guilty of an offense. Soos dit soos enige dagvaring, as jy nie by die hof opdaag nie, as jy skuldig aan een misdaad, en indien jy skuldig bevind word, kan jy tot 400 rand, vonnis, 400 rand boete opgeleid word, of vier maande gevangenisstraf ontvang. En dan gaan jy in elk geval die getuinis lever. Subartikel 11 The provisions in respect of appeal interview is provided for in the Magistrates Courts Act 1944 and the Superior Courts Act 2013 apply to proceedings in terms of this section. Dan gaan hulle aan, artikel 20. Electronic communications service provider or person in control of computer system to furnish particulars to court. If an application for a protection order is made in terms of Section 19.1 and the court is satisfied in terms of Section 19.3 that a protection order must be issued and the identity or address of the person who made available, broadcast, or distributed the data message in question is not known, the court may adjourn the proceedings to any time and date in the terms and conditions which the court deems appropriate and issue a direction in the prescribed form directing an electronic communication service provider or person in control of a computer system to furnish the court in the prescribed manner by means of an affidavit in the prescribed form with the electronic communications ID number from where the data message originated, the name, surname, identity number and address of the person to whom the electronic communications identity number has been assigned, en dit is nou baie belangrik, dit is waar hier die RICA inkomt almal weet, as jy een cellfoon gebruik, almal weet wie is in besit van daar die simkaart. Dit is net een kwestie van, die politie moet gaan vraag by die dienstverskaffer, wie besit daar die simkaart. En dan moet hulle vir die politie sê, want die hof gaan hulle beveel om het te sê. Any information which indicates that the data message was or was not sent from the electronic communications identity number of the person to the electronic communications identity number of the complainant and any other information that is available to an electronic communication service provider or a person in control of a computer system, which may be of assistance to the court to identify the person who made available, broadcast, or distributed the data message in question or the electronic communication service provider or person in control of a computer system which provides a service to the person who made available, broadcast, or distributed it. Encrypted Data Message. Want hulle praat van een rekenaarstelsel, as jy dit stuur van jou rekenaar af, jou rekenaar of internet, het een IP adres. En die IP adres is gekoppel aan een persoon wie dit besit. If the court issues a direction in terms of subsection 1, the court must direct that the direction be served on the electronic communication service provider or person in control of a computer system in the prescribed manner. The information referred to in subsection 1B, 1, 2, 3 and 4 must be provided to the court within five ordinary court days from the time that the direction is served on an electronic communication service provider or person. En waar klink dit bekend? An electronic communication service provider or person in control of a computer system on which a direction is served may in the prescribed manner be by means of an affidavit in the prescribed form applied to the court for an extension of the period of five ordinary court days referred to in paragraph A for the further period of five ordinary court days on the grounds that the information cannot be provided timelessly or the cancellation of the direction on the grounds that it does not provide an electronic communication service to either the respondent or complainant or a related person. Or the requested information is not available in the records. After receipt of an application in terms of subsection 3b, the court must consider the application. May in the prescribed manner request such additional evidence by way of affidavit from the electronic communication service provider or the person in control or a computer system as it deems fit. must give a decision in respect thereof and must inform the electronic communication service provider or the person in control of a computer system in the prescribed form and in the prescribed manner of the outcome of the application. The court may, on receipt of an affidavit from an electronic communication service provider or person in control of a computer system, which contains the information referred to in subsection 1b1 and to consider the issuing of a protection order in terms of section 19.3 against the person who made available, broadcast, or distributed the data message contemplated in section 16, 17, or 18 on the date to which the proceedings have been adjourned. Any information furnished to the court in terms of subsection 1b forms part of the evidence that the court may consider in terms of section 19.3. any electronic communication service provider, employee of an electronic communication service provider, or person in control of a computer system who fails to furnish the required information within five ordinary court days from the time that the direction is served on such electronic communications service provider person to a court in terms of section 3a or such extended period allowed by the court in terms of subsection 3b or b makes a false statement in an affidavit referred to in section 1b or 3b. <coughs> Verskoon toch. In a material respect is guilty of an offense. Nou klink hierdie wetgeving bekend. Ja, dit doen, dit is dis precies die selfde as die Protection Against Harassment Act van 2011. Nou ek het so paar weke terug gepraat oor die Protection of Harassment Act As jy nie kan onthou nie, of dit nog nie gehoor het nie, kan jy my potgooi aflaai en luister dier netradio.sa.co.za te besoek en die potgooi daar te luister of af te laai. Nou sê hulle hierso, Orders on Finalization of Criminal Proceedings Artikel 21 Artikel 21 Whenever a person is convicted of an offense in terms of section 16, 17, or 18, or acquitted of an offense in terms of section 16, 17, or 18, and evidence proves that the person engaged in or attempted to engage in harassment is contemplated in the Protection from Harassment Act 2011 the trial court may, after holding an inquiry, issue a protection order contemplated in Section 9.4 of the Protection from Harassment Act against the person whereafter the provisions of the Act shall apply with the cha changes required by the context. The trial court must, in convicting a person for the commission of an offence contemplated in Section 16, 17, or 18, order that person to refrain from further making available, broadcasting, or distributing the data message contemplated in section 16, 17, or 18, which relates to the charge on which he or she is convicted. <clears throat> that person or any other person to destroy the data message in question or any copy of the data message or an electronic communication service provider or person in control of a computer system to remove or disable access to the data message in question. For purposes of this section, trial court means a magistrate court established under section 21F1 of the Magistrates Court Act, a court for a regional division established under the section of the Magistrates Court Act 1944 or a high court referred to in section 61 of the Superior Courts. Ja, kom ons kyk gou na penalties. Dit is nou die strawwe dis artikel 22.1, any person who contravenes the provisions of section 16, 17 or 18 is liable on conviction to a fine, to imprisonment for a period not exceeding three years, or to both a fine and such imprisonment. Any person or electronic communication service provider who contravenes the provision of section 19.9 or 10, 20, 21 is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both a fine and such imprisonment. Sjoe, maar hulle is streng met die vonnisse. Dit is weer tyd vir een muziekbreek voor ek gaan voortgaan met een tamalaikie en dit is jurisdiksie. Maar eerst gaan ek vir jou vir Martin Garrix met Animals en Awakening met Sounds of Silence speel. MUZIEK friend. Primetime met William en ek, elke woensdag aand om 6 uur, waar ek jou een blik op die misdaadige onderwereld gaan gee. Dit was Martin Garrix met Animals en Awakening met Sounds of Silence. En ek is William met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad onderwereld gee. Voor die breed het ek met jou gesels oor kybermisdaad, oftewel cybercrimes, en vooral oor skadelike communicatie, en die straffe wat jy opgeleek kan word as jy jou so skuldig maak aan soe misdaad. Ek gaan nou kyk na een internet te melekie en dit is jurisdiksie. Want voor een hof jou kan verhoor, moet daar die hof jurisdiksie hee om jou te kan verhoor. En uh, eh, mens kan het so dink dat as een mens bijvoorbeeld een misdaad pleeg in Kaapstad, dan sal dit Kaapstad hof wees wat jou gaan moet verhoor. Maar as jy misdaad pleeg in Perro, by voorbeeld, dan gaan dit Belwelhof wees, wat jou sal kan verhoor. Geen ander Laarhof sal jou kan verhoor nie, behalwe as jou saak dan nou oorgeplaas word na die streekshof toe, en dit als deel uitmaak van jurisdiksie. Want onthou streekshove kan hoor vonnisse oplee, en dan natuurlijk hoogrechtshove kan baie hoor vonnisse oplee. So kom ons gaan kyk, want onthou, Een mens kan enige plek in die wereld wees en met een rekenaar of met een cellfoon online gaan en een persoon victimiseer of enige iets doen wat een mens online kan doen van daar die plek af. So hoe weet een mens of een Zuid-Afrikaanse hof wel daar die misdadiger kan verhoor en vonnis? Ja, kom ons gaan kyk wat sê die wet. Artikel 23 gaan oor jurisdiksie en hy sê, A court in the Republic trying an offence in terms of Chapter 2 or Section 16, 17 or 18 has jurisdiction if the offence was committed in the Republic, in other words, as misdaad in die republic van Zuid-Afrika gepleeg is, b. Any act in preparation for the offence or any part of the offence was committed in the Republic or where any result of the offence has had an effect in the Republic. C. The offense was committed in the Republic or outside the Republic by a South African citizen or a person with permanent residence in the Republic or by a person carrying on business in the Republic. Or the offense was committed on board in any ship or aircraft registered in the Republic or on a voyage or flight to or from the Republic at the time that the offense was committed. So, as jy het Afrikaanse burger is, maak jy saak waar in die wereld jy is nie, as het Afrikaanse hof gaan jou met hierdie wet kan verhoor en vonnis. As jy het Afrikaanse burger is of permanente verblijfreg het, of in bezigheid in die republiek het, kan jy dier hierdie wet, dier Zuid-Afrikaanse hove, verhoor word en gevonnis word en as jy selfs op een vliegtuig of op een boot is, wat geregistreer is binnen Suid-Afrika, dan is die slechte nies vir jou, kan is het Afrikaanse hof, jou verhoor en vonnis. So die wet het werkelijk na alles gekyk. Alles wat kan gebeur, alle klein loopholes, het hier die wet gaan toemaak, en hy versterk eindelijk net die handwerking, as een mens gaan kyk na die Protection of Harassment Act en dan natuurlijk ook die gesinsgeweldwet. So, dit is een baie goeie, lekker wet wat ons het om ons te beskerm in die kyberruim wat deesda so gevaarlik is. Dit is nie meer net die strate wat gevaarlik is, selfs as jy online gaan, stel jy jouself bloot. Nou, op daarie nood is het tyd om te groet, Maar voor ek dit doen, wil ek net noem van die 9-11 ride vanaf KwaZulu-Natal tot Kaapstad aangaande plaasmoorde. En hulle gaan begin ry met die motorfietse. Die mense van 9-11 het al uit KwaZulu-Natal weggetrek en hulle gaan hier in die Westkaap inkom op die 4de April en hulle gaan hier bly tot die 8de April. So as er enige mense is wat wil solidariteit toon met hulle, en wat hulle wil gaan ondersteun soos hulle trek dier die weeskap en wil weet waar hulle daarna gaan wees, kan vir meneer T.J. Mari kontak by 082-772-6396 as die mense daar wil gaan saamrij en die mense rij met motorfietsen. Dit is hun hengse lang pad wat hulle met motorfietsen aandurf en ek kan jou beloof, dit is nie vir enige persoon nie. Jou achterend gaan seer gesit wees op daardie motorfiets. So alle sterkte aan hulle, en hopelijk gaan ek miskien dalk vir een dag saam met hulle so enkie kan gaan ry, as hulle hier voorbij kom. So tot ziens, tot die volgende keer, tot saterdag, waar ons ek gaan wees met wat nou, en dan weer volgende woensdag aand met Crime Time. Wees veilig op die pad, hierdie paasnaweek, moet nie drink en bestuur nie, moet nie die spoedbeperking oorskry nie, en wees veilig op die internet, beskerm jouself. Ek gaan uitspeel met Sean Walsh en Timelapse. Geniet die paasnaweek en groete tot volgende keer.